sak se sesuai karo jaman-jaman pembangunan, jaman-jaman wis kemajuan. Maju di segala bidang. Nyatane tak delok selokan-selokan kabeh wis didandani sing asale lawas diganti anyar. Pager-pager ngono. Sing asale biyen pagere elek saiki diganti tembok lan dindekno. Perune napa sih lek pagere ndek taman bungae cek ketok. Cendela-cendela ya ngono. sing asale biyen cendelane dukur-dukur. Sakniki padha dindekno. Perlune napa sih? Lek cendelane ndek, dibate cek ketok. Potongan roke arek wedok ya ngono. Sing biyen foto-foto saiki disigar tengah. Perlune napa sih? Dibate cek ketok. <laughs> Pancen lek dipikir-pikir, kemajuane jaman mesti diikuti para remaja. Nek jaman kuno mah kuno biyen. Kan ono critane rambut gondrong. Ana oh ya gak ngerti lek iku jenenge rambut gondrong. Paling-paling lek jaman biyen. Pokok wis cukuran ya wis gak katik mode. Seje kali jaman sakniki. Sing wedok-wedok dicukur cekak, sing lanang-lanang padha dingu dawa. Katik umume mesti dibiak tengah. Perlu napa? Kek di biak tengah niku, cek ketok batuke lak ngoten. Pancene nek dipikir nggih dadi lan apike, soalene napa maju, kok gak gelem maju jari ketinggalan zaman. Seje kali kula, lek kula niki selawasi panting ketinggalan zaman, ajenge godak mboten kuat sing enak acarane dianekno maneh. Rodok disantakno karo joget. Aku tak nyoba dangdut jajan. Ayo cak gawekno cak. joget iku keri kabeh ta, ngrungokno wong sing gak enak cengar-cengen Mas yo ngene. Kok lak durung weruh sejarahku beberapa minggu yang lalu iki ya. Apane kate gak ero? Mulya suntikno anakmu sing bono ngenika. wah ae kene iki Jus. Aku iki tas teko Jus. Oh, teko hukuman. Iya. Lah soal e lak ono ta? Lah ngicaki anakmu iki. Mantap. Lha gak mangkelan, ora apa aku nang hukuman, eh. Aku iki teko luar negeri, loh kon. ngene iki ngomong lek gak padha pelajari wis ngene iki wis. Luar negeri ku ndelok potongan, Mbak. Lho potong aku apa? ala oh. wong potonganmu kaya polpen petekan. Omong bocah sengak, jus kok iki jus. wong tegak luar negeri ku gak didelok teko potongan jus pokok punya niat hasrat ke luar negeri bisa dilaksanakan mentah kon iki lho ya apa kon iki opo ae sih pengalamanmu nggone luar negeri lho aku mrono iku ya tak kandhani kon ana maksud sing terpenting yaiku mengunjungi kongres IGA kok <laughs> ngatasi anake wong dodol pring iso ngomong ngono mbah lho iki apa kon ngerti maksude kongres IGA ayo kon iso ngomong mesti kon iso ngartekno maksude International Graver Association sampai demikian kepinteranmu lho ya apa sih kon iki jus heran bin ajaib iya Uh. Artinya ngene Jus. Iya, iya. Mengumpulkan manajer-manajer kuburan seluruh dunia. dadi ngono kuburan iku ana manajere barang. Manajer. Lho lho lho lak ketontonane ngono lan. Warek oh, iki pancene lempung dikai nyawa kon iki pancene. Nek iku ya Mang, prosoku gak manajer iki. Apa? Aku nek ngarani ya juru kunci ngono ae. <laughs> iku lah jaman biyen kon niku. Saiki kan wis masa kini ya, wis masa kemajuan ngono lho. Gak masa kini ku. Kok ngerti isine? iya iya dalam sidang itu ya sawise manajer-manajer kuburan seluruh dunia dikumpul no lah terus mencetuskan suatu eh, apa ya pelembungan ah ini mencetuskan mencetuskan mercon bantingan hasil hasil menghasilkan sing perlu tak gewenang nih Indonesia. Lah itu menghasilkan apakah kiranya? Hmm, ngene. Hmm, Barang wis teko Indonesia, iku kudu dikembangno. Perlu yeah. apa sih kongres iku membahas anane kuburan-kuburan iki besok mulai tahun ini. Iya. Kuburan iki bakal dipasang AC, Jus. dipasang AC. Iya. Loh, ya tambah kerasan kabeh wong mati-mati. iya, pancene perlu cek kerasan, ngene lho. iya, iya, nah, terus yang kedua, mm oleh karena pengembangan penduduk sangat pesat ya di Indonesia. Padahal bumi ini gak iso ombo tapi makin ciut ya. Iya, iya. Terus ini calonnya kuburan ini bakalnya ditingkat. Pak kaya <laughs> hotel kan? Ya kaya hotel Ditingkat kira kira kira kumbang? Ya, sak cukup ya Jus. Lalu gak ditingkat, gak cukup. Lah besok mati di pedem kok endi lek gak ditingkat jange iki. Oh nek ngono bebekmu pesenno nggone ndukur dhewe ae, Mbak. Ora oh, iki kok kancane dipatek-patekno. Di samping iku, Jus, aku kan ana eh, mempelajari kekhususan. Apa iki? Masalah bahasane kewan. Lah iku tak pelajari nok kono. Kok cek barang sing nyelempit nyelempit kan pelajari sih bang panjangnya saya itu kan seorang ahli berpikir mana lho? mari perkuburan saya ini perkewanan ini aneh-aneh pengertianmu iya mempelajari bahasa-bahasa nih kewan mana lho kok ngerti? lo ngerti saya ini contohnya apa tekek ya iya iya tekek itu lek Jawa Timur dewe Jawa Tengah dhewe, terus Jawa Barat dhewe, Madura dhewe. Lho macam-macam wis tak pelajari wis. Upamane tekek-tekek sing Jawa Timur ya opo. Iku biasa. Otok-otok-otok-otok tekek. tekek. <laughs> Iku tekek Jawa Timur. Iya iya iya. Nah, Seje maneh tekek Jawa Tengah. Ya opo, Bang? Otok-otok kepiye to? Lah iki. tekek Jawa Tengah. Otok-otok kepiye to? Heeh. tekek Jawa Barat siji maneh. Ya apa suarane? otak-otak kemane loh. Gak ono, gak ono dong. otak ata kemane loh. Iku tekek Jawa Barat. Siji karo tekek Madura kasar. Kasar. Ya apa ya? Aduh, tokot, tokah Aduh, tekot-tekot. Madura. rasamu kon dhewe ta sing di pengalaman. Apa? Masih aku titik-titik yang di pengalaman, Bang, nek atase bahasane kewan. Iya, iya, iya. Lho, kewan iki lho, mentok iku. Apa? Nek sirsiran masalah mesrahe masalah kok kandhani. Oh, mentok kok sirsiran jus kok. Lha ya apa kan iku? Ya, nggone kali ngarep iki lho. Lah ana mentok wedok ambek mentok lanang sih Iya, iya, iya. iya mentok lanang iku gak patek seneng pancene sebab mentok ke wedok iku Welek. Kae Jis. wong menungso, ya. Sampai meruh eleke mentok, ayune mentok. Antarane kon iki mbokne mentok bekne kon iki. Iya. Eh, iya. Katakno ngene, nguber sing mentok lanang mang diuber. Padha carake. Katakno tetep gak gelem ae mentok lanang melayu mbek nglangi. Katakno nyeluk ngene sing wedok. Mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, Yo gentiri ta gak gelem sing lanang. Lek rumangsaku yo gak mas-mas-mas iku pancen suarane wes wes wes wes wes wes. Apa niku mentok sampe mas-mas-mas. Lah kon otok-otok teke. Ngene Jus, ayo saiki nang omahku. Engko lek wis teko omahku, kon bakal tak jamu. Sebab aku dina iki ulang tahun, Jus. Ulang tahun iki sapa? Ulang tahunku. Ping pira wisan? Yang ke-35. Oh, Mulane kanca-kancaku tak kelompok nomor ana maneh. aku ngundang kontok. Iya iya. Piman tak undang kabul, tulus tak undang kabeh blune apa sih? Heeh. Iki bakal tak selenggarakno tiap tahun, ngene lho. Kudu dislameti. Iya, setuju ta kon? Setuju. Nek ngono ayo saiki bareng nang omahe kabul, tulus nang rugiman. Diampiring kok dijak nanggonku pisan. Ya. Ngono ta. ayo. Bang Bambang. Iya. Tak sopone ya. Heeh. Sing sopan lho, Jus. Rupane dudu arek wong sembarangan. Warek <laughs> oh, kok wayu. Bambang. Eh? Anu mobil wis kon iseni bensin, Bang. Kok kon pole ngono, Jus kon iki, Jus. Mobil apa wong kon iki kabel e gak duwe kok mobil. Aku gak ngerti blas kon iku, Bang. Iki lho mobil e bensin wis kon isekno. Iya, Jus, tapi ojo ngongkon aku. Aku iki cek rada kesuwur tetek ngono lho. Wis sangkano krene temu aku iki. Wis kon isekno ta bensin iku mau. Bensin korek ah. hal hal. hal. ala wis minggir minggir kan uh, sendirian apa cak Uh, nona sendirian Hah? saya juga sendiri <laughs> mari pulang sendiri sendiri <laughs> oh. sama apa iku kadek ngomong kaya ngono barang iku kok no lapa nak tengah dalan iki Eh, ini kan begitu. Loh. <laughs> bahasa Indonesia kadek bahasa barang, mbok Jawa biasa ta? <laughs> Ditenono, Bang. Apa? Nek arek wedok ngomong iku kudu nyelathu, iki berarti cinta. <laughs> Yo gak cinta, eh. gregeten karo kon wong kon mosok. Nyopo arek wedok mripatmu ngalor ngedel ngono. Wong iku mbok kaya aku ngene, delon. Tapi, tapi. Ngene iki lho. Iki apa iki? Eh? Lapa kok Enggak, apa takon karo kon-kon arek endi ngono. <laughs> Kok takon barang wis arek kene ngono dadakno. Lah ya arek kene jenenge sapa? aku kok nyengit temen tak rabi melarat aku barangku kan gantengan kebagusan loh aku iki apa elek lho rupanya gak ngalor gak ngedol ngono kok nyawangmu kurang telaten ngono lho aku wis seru masuk ngono awakmu sapa aku malah bambang sih sapa awakmu iya eh. ketara ae ancene aku hayu do yudu lho hayu do yudu jus ankon ku. Apa yudu yudu? Ayo mampir nang gerdu. Eh. ngomong sak enake dhewe anggit aku arek wedok gandangan kaya apa eh eh dipikir dhisik ngomong iku aku kenal arek iki bang apa arek iki nek gak salah tak badhe iya sapa ya sapa kok iki gak weruh aku gak weruh ngono lho oh iya sapa sapa iya jenenge arek iki iya sapa ya jenenge Boten kula niki sak temene anu sampean niki putrane sinten sining? Hah? Putrane sinten? Ya anake wong. Iya kok anake ban ya kok iso. Boten bapak sampean niku lho jenenge sinten? Perlu cek weruh ngoten lho. Alah, kada perlu nek weruh barang. Jenenge jenenge sinten? Jenenge jenenge sampean sinten? Jenengku, Pak. Ah. Nggih. Suarti. Oh, Suarti. Tijus. Oh iya. Arek sing cilik elek ndase benjol kabeh. jater ana jater lho. Oh nggih kula niki semerep cilikan sampean. Iya bener Bang, sing cilikane ngiler. Rambute abang arang-arang, terus mari ngono sirahe dicucuki petik biyen wis ngoten. Iya. Ora genablas anggite. Ah, ngono kok pangling mbak aku. Rumahane sapa sing pangling aku ora pangling? Sapa sih aku? Mbok. Lah kok sapa? Edi. Edi? Iya. Oh jeneng Edi ngono patangane ganteng. Ora bujel ngono. Apa? Bujel. Bujel bujel lo. Lah iku gak bujel. Napa? Ya iku koyo susur kudanan jenenge. Jenengku DRS Dus. Oh, DRS Dr. Handes. Lah apa? Napa? Dudu rada suwe. Enggak ngene Mas Bambang tetakon? Apa sampean ora pedhok karo Cak Kabul? Lho, ana hubungane apa kon karo Kabul? Lho. Sampeyan ora krungu Lho. Lah Cak Kabul iku katene ngrabi aku e. Eh, pacarmu ta? Iya. Eh, gak ngerti aku. Ya lek pancene ngono aku tak mulih lek pancene kon iki pacare kabul ya wis muga-muga dadi selawas-lawase. Engko bekne petuk tak kokone mrene. Enten ana kene lek ngono. Lah iso, gak iso kepethuk. Eh, wong kabul wingi keprok aku mbek arek wedok isan kok. Kon iku aja obong-obongi ngono ta lah jus. lho tak adus lek ngomong tak bener lho ya. Malah arek nonton film numpak becak wong loro digandeng direnteng gak percaya kon iki. Sampeyan ndek ndi? Lho, ngene kono. Lho ngono iku cacake wong lanang gak selamat temenan wong ngono iku. Temenan iki. Ya percaya ya api, gak percaya gak apa-apa. Aja bohong-bohongin lho, gak gak. Jus iku ngomongne pancene ngono. Lah mak buktine dare tak jus ngono lho, cak Bambang. Hmm. Kandhani gak percaya. Hmm. Tolong nek pedhok ya kemarene. Engko tak tak kongone mrene pek nek pedhok. Pek nek pedhok. Iya, Cak. Engko mau kabur gano aku ya, Pak sih. Oh ya, parah. Hmm. Oh, iko. Ketika greget tenan ati kula ini. Wah. Sup. Wis mangan. Sup. Wis suwe ta? Mbah. Ditakoni pacare ku iso mbuh iki lho. Karepmu kon niku ya apa sih? Kon iki kate nandi? Kate nandi dite apa? Ya gak apa-apa ya. Sawangane kok merengut murang-muring. Ngerti ya ta, lah panah wadok merengut ngene iki wolanan duwe salah. Lah ora duwe salah gak mungkin wadok nganti merengut merengut kok ngene. Lah persalahane apa? Aku janji rek jam pira? Jam 8. Saiki jam pira? jam 5 sian. Kok isane jam 5 iku lho. Delokna Pak oleh bedhog ngene. Oh iya jamku sing mati nek ngono. Tetek nang ndi sampean? ini aku iki mang jange nang budal. Dolek kendaraan iki suwen. Lebat kendaraan pernah penuh ae. Lah alasan-alasan iku aku ngerti, Cak. Penane gak seneng karo aku wis tak kandha terus terang aku temenan. Saiki ngomong-ngomong, saiki putus, ndek mburi ngrentengi temenan, Cak. Lho, Kono aja ngomong ngono lho, aku iki wong lanang lho. Mari nek sampean dhewe sing ngarai. Nek kon ngomong ngono sak karepmu. Iya. Gak kon tok dik wong wedok. Lah sapa? Masih mbok lak wedok. Ya ora dimbokmu kono. Oh, aja ngomong ngono. Nek ngono aku tak mulih. Bah mulia. Mulih aku. Mulih mulia. Mulih ya. Tenan? Iya. Lho, cak, cak. Dadi gandoli lho. Cak. Lho, lho. Kok ora oh, ketok ana, Cak? Ketok gak. Aku nek kadung mutung ngene wis mutung aku. Guyon lho, Cak. Mumbane cintane dhewe cek sedep. Oh. Cinta te dibumboni barang. Cinta iku lek gak disertai dengan cemburuan iku, bukan cinta sejati, sayang. Eh, kon niku ngene lho, nek isik tresna iku aja adik kok niku murang-muring ambek wong lanang kok tak kandani Tenan aku sik tresna kok, Cak. kan wis ngurang-uring aku ngegeri aku ngono aku wis temenan malih setengah tresna aku ambek koni ya aja kaya ngono cak kok dadakno malih setengah tresna ha ya apa wong ngomong amu ngono telat didik ae ngurang muring ora aku wong iku mang tak bujuki kok tak sing penting kon ambek aku tetep tresna nek persoalan kawinan iku wis tak pikirno ngenteni panen kacang iki lho aku panen kacang iya kapan iku panen cak durung nandur kok yo jare ngateni panen kacang. Iya, durung nandur kok nandur panen, tak dol dhuweke tak gawe kawinan ngono. Wis suwe iku, Cak. Iya lah ya apa? Ya cok sesuwe, Cak, aku ora izin karo wong-wong iki lho, Cak. Aja atik izin, barang wis kadung dilakoni. Sing penting uang rumah tangga iku gak kanggo sedina rong dino Ngono, kanggo selawas urip. Eh, mbo dolek dina, mbo dolek wulan. Ayo ngomong karo wong tuwa, karep pula ngono ah. Lah terus ya apa iki cak, aku iki? Lah saiki ngene. Heeh. Nek awakmu iki mang kepingin temen rumah tangga karo aku. Iya, sih. Awakmu kudu nganut aku, kudu nurut aku. Lho aku kurang manut ya apa sih, Cak? Sampeyan ngomong ngene aku ya wis iya sembarang tak yani, kurang ya apa maneh? Engko kawin dinane iki aku bondo gak duwe. Saiki ngene, kon ayo melo aku nang kutho. Oh, aku sampeyan jak nang kutho. Iya. Lah apa nang kutho, Cak? nyambut gawe aku mari oleh surat teko jaga jeraganku. Aku dikongkon balik mana nyambut gawe. Lah iya tak, sama nyambut gawe nek jeragan sampean. Lah terus aku ya apa aku cak, nduk kutho? Gampang kok mesti ditompo nek aku sing ngomong ambek jeraganku. Oh aku sampean nyambut gawe nek jeragan sampean ngono ta? Iya, engko nek wis oleh duit, awak mulai bayaran aku mulai bayaran duit dadeno siji gawe kawinan oh, ngono lho cak lebih lek ngono aku setuju iku aku. setuju kan ya tapi pesen ya apa sepisan kon gak oleh cemburu karo aku lho lha kok ora cemburu ya apa sih jenenge calone bojo ora cemburu oleh cemburu tapi aja nemen-nemen ngono lho oh iya iya soalnya aku iki ngenger wong iya wes aku ngerti ping pindho Nek wis ana nggone omah jraganku. Heeh. pisan-pisan kon iki ngaku calone bojoku. Lho, ngaku dulurku kon. Oh ya, mama, mama lek ngono, Ma. Lho, mama, mama kon iki. Aku jenenge calone bojone kan nek dulure barang iku. Wis tangan nuta ta kon iki nganuta. Tapi temenan ta, engko aku pengen ngomong ngono basa men, aku gak dirabi. Iya, pokoknya aku ki tresno wis ta. Krishna iku tak tumplek belek nang awakmu lak wis ah. Ya wis nek ngono aku manut apa omong sampean niku, aku manut saiki terus apa kapan budal iki nang kutho? Saat budal aku durung iso nentokno. Kon sing penting mulya rundingan ambek wong tuamu. Oh ngono ah. Aku ya tak mulai tak ngomong ambek bapak. Iya ya. Tadi budal nang dolek penggawean. Oh, njaluk men aku enake pamitan nang omah dhisik iki sak ya. Iya nek iki kok nyang budal nang kutha gak duwe sangu. Iya wis ya. Mosok kon gak duwe serepan jari ayu didol ngono kae sangu. Jari jari. Eh, didol sitok ah mek loro iki. <laughs> Iya iya Gampang soal sangu aku tak njaluk bapak ngene mari. Iya. Iya. Iya, kon mulai saiki ta. Aku tak mulai dhisik ae, Cak, ya. Engko sak wayah budal sampe sampe rono, ya. Iya. Tenan sampe rono lho, Cak. Numpak apa kon He? Numpak apa? Wah, ora mlaku ae, Cak, ora duwe dhuwit ya aku. Wah, ojo mlaku po kon niku. Lah numpak apa, Cak? Kon iki lho wong wedok kudu ngajeni ambek awakmu. Lah ya apa? Rupane ayu, adik lu ngado mlaku gano ajine, Dik. Lah terus aku numpak apa iki, Cak? Mlayu wae. Wah, ora iku. Kok tak mlaku lho, <laughs> Cak? Mulya. Iya, mulya. iki aku keturutan iso kawin <clears throat> ambek tonang aku iki. Pamane aku iki gak keturutan kawin. Terus yo apa nasibku ambek arek wedok iki mang. Lah iki mang tak jak nyang kutho wis setuju. Aku tak mulai pamit karo bapak. Njaluk ide aku nyambut gawe nang kutho nek wis oleh bayaran tak gawe kawin.